السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكان معاذ يصلي مع رسول الله sallallahu alayhi wasallam al-isha thumma yarji'u fayusalli bi ashabi ah, mlango huu kwanza unazungumzia jawazul iqtisari ala al-fatiha kufaa kwa kufupisha katika swala kusoma suratul fatiha peke yake bila ya kusoma sura nyingine huko nyuma tuliona ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye akimaliza suratul Fatiha kusoma na sura nyingine sasa mlango huu Sheikh anasema jawazul iqtisari ala al-Fatiha yani kufaa kusoma suratul Fatiha peke yake tutakuja kuona huko mbele ni vipi itakavyokuwa Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala asema kana Muadh yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-isha Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alikuwa akiswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama salat al-isha thumma yarji'u fayusalli bi ashabihi kisha anarudi anaenda kuwaswalisha watu wake yani huku akiswali na mtume sallallahu alaihi wasallama swala ya Isha kisha yeye pia ni imamu kule kwa watu wake akimaliza huku na mtume basi hukimbia mbio kwenda kuwaswalisha watu wake faraja dhata lailati fasalla bihim siku moja akarejea kisha akawaswalisha wasala fata wasalla fatan min qaumihi na kuna kijana ambaye pia aliswali katika watu wake kutoka katika kabila la Bani Salama yuqalu lahu Sulaim pia yeye aliswali nyuma ya Muadh falamma tala ala alfata pindi ilipokuwa ile swala ni ndefu kwa ule kijana Muadhi alirefusha sana ile swala ilipokuwa ndefu insarafa fi eh, alitoka katika ile swala fi salat alitoka katika nini katika swala fi nahiyati almasjid akaenda katika pembezoni mwa msikiti akafunga swala yake upya baada ya kuona hii swala ya muadhi ni ndefu akajitoa yeye akaenda kuswali mwenyewe pembezoni mwa, mwa msikiti wa kharaja wa akhadha khitama ba'irihi wa mtalaka akatoka akaenda kushika uskani wa, wa, wa yule ngamia wake kisha akaenda zake falamma salla muadh muadh alipomaliza swala dhukira dhalika lahu akaambiwa ya kwamba kuna kijana amefanya hivi na hivi Fakala Muadhi akasema inna hadha bihi la nifaqun, hakika haya aliyofanya kwake yeye ni unafiki huu. Kwa nini ameshindwa kuswali na sisi? Ajitenge aende akaswali mwenyewe kule pembezoni mwa msikiti. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sanaa, nitakwenda kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kile alichokifanya nani huyu kijana naona masahaba jinsi walivyokuwa wakimheshimu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam jambo limetokea mbio kwa mtume sallallahu alayhi wasallam leo hisi tunazozana ilhali ya kuwa tuna Qur'ani na nini na Sunna kwa nini tusikimbilie katika vitu viwili hivi tunakimbilia katika rai fikra kwa hiyo Muadhi akasema nitakwenda kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam waqala alfata na yule pia kijana akasema wa ana la ukhbiranna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama billadhi sanaa pia naye alisema mimi nitakwenda kumweleza mtume kwa yale aliyofanya nani aliyofanya Muadh kule kuturefushia swala umeswali huko kwa mtume kisha unakuja tena huku unaturefushia kwa nini nitamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam faghadau ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wote walivyoamka wakakimbilia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu muadh billadhi sana alfata muadh akamweleza mtume kwa yale yule kijana aliyo aliyoyafanya faqala alfata yule kijana pia naye akasema ya rasulallah ewe mjumbe wa Allah yutilu almukta indaka huyu muadhi anarefusha kukaa na wewe anakaa sana na wewe thumma yarji'u fayutilu alaina kisha anarejea huku kwetu pia anafanya nini anarefusha sasa ni mambo gani haya yeye huku kwako anakaa sana kisha akija pia huku kwetu anaturefushia faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama Mtume akasema kumwambia Muadh, afattanun anta ya Muadh, je wewe ni mfitinishaji Muad Unakuwa katika watu wenye kutaka kuleta fitna eh? Anamuuliza swali, hakusema yeye ni fatani, anamwambia wewe wataka kuleta fitna kwa watu. Waqala lilfata, mtume akamwambia yule kijana, kaifa tasna'u anta ya akhi idha sallaita wewe sasa wafanya nini wakati unaposwali anaake mpaka ukakimbia katika swala na maanisha swala yako huwa inakuwaga ni fupi sana tueleze wafanya nini katika swala yako qala yule kijana akasema aqra'u bi fatihatil kitabi ninasoma suratul fatiha wa as'alu Allah aljannata na namuomba Allah anipatie janna wa a'udhu bihi minan nar na ninajilinda kwake yeye kutokamana na nini na moto hayo ndo ninafanya katika swala asoma suratul fatiha kisha afanya nini anamuomba Allah janna na anamuomba amwepushe na nini na moto wa, wa inni la adiri na mimi sijui ma dindanatuka wa danata muad sijui kile unachosema wewe na anachosema nani muad mimi sijui kumaanisha kwamba hajui kingine zaidi ya hayo la yuhsinu ghaira surati al-fatiha wasual Allah subhanahu wa ta'ala aljanna kumumba Allah subhanahu wa ta'ala nini pepo faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inni wa muadhu haula hataini au nahwi dhalika mimi na muadh pia tuko katika vitu hivyo viwili ya kwamba tuko katika kumwomba Allah tabaraka wa taala janna na kumwomba atuepushe na nini na moto aliyasema haya mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kumliwaza yule kijana kutaka kufanya nini kumliwaza asione kwamba yeye peke yake ndiyo anayefanya hayo pia mtume sallallahu alaihi wasallam na muadhi wao wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie janna na awalinde na nini na moto wa jahannam qala faqala alfata akasema yule kijana walakin sayalamu muadhun idha qadima alqaumu wa qad khubiru anna aladuwa qad ataw yule kijana akasema muadh atakuja kujua wakati watu watakapokwenda au watakapokuja wakati wao wameelezwa kwamba kuna adui anakuja Muadhi kule si alisema huyu kijana na nini eh alisema na nini ana nifaq sasa huyu kijana anasema kwamba atajua wakati watu wanapokuja wale maadui na sisi tunakabili kupambana nao ndio tutajua mimi ni mnafiki au si mnafiki qala faqadimu fastashhada alfata wale maadui wakaja hawa watu waislamu wakaenda kupambana na maadui yule yule kijana akafa shahidi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada dhalika limuad mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada ya hapo kumwambia muad ma faala khasmi wa khasmuka amefanya nini yule mtesi wangu na mtesi wako mtesi yule mtu alikwenda kukushtaki sio amefanya nini qala Muadhi akasema ya Allah ewe mjumbe wa Allah sadaqallahu wa kadhabtu Mwenyezi Mungu amesema kweli na mimi nimesema uongo istashhada yule kijana amefanya nini amekufa shahidi haya maneno ambayo tumeyaelezea hapa Sheikh Bazamuli katika kuyafasiri anasema kuna masail mengi tu lakini inshallah tutagushia mawili matatu masala ya kwanza asema annahu yajuzu liman salla alfardha an yakuna imaman liman yusalluna alfardha inafaa kwa yule ambaye ameshaswali swala ya faradhi awe imamu kwa wale ambao wanaswali swala ya farad tumeelewana eh? ya kwamba inafaa mathalan mimi nimeswalisha msikiti huu sahihi eh, salatul kisha na msikiti mwingine kule wananisubiri nikawaswalishe kwa hiyo hiyo ni jambo la nini inafaa katika katika dini kama vile alivyokuwa akifanya Muadh faqad kana yusalli khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salata al-isha alikuwa akiswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya Isha fardhan aliyakuwa na swali ikiwa ni faradhi thumma yarji'u kisha anarudi fayusalli biqaumihi salata al-isha anakwenda kule kwa watu wake pia akiwaswalisha hiyo hiyo swala ya nini ya Isha swala ya Isha ya pili hii ya Muadhi itakuwa nini ah itakuwa ni sunna itakuwa ni sunna kwa sababu yeye ameshaswali kule wa huwa yanuiha naflan anainuia kuwa ni sunna si faradhi tena hili wa hum yusalluna khalfa khalfahu fardha na wao wanaswali nyuma yake hali ya wanaswali nini swala ya faradhi kwa hiyo unaweza kufuata mtu wa sunna ukiwa wewe swali swala ya nini ya faradhi ilo jambo linafaa katika katika sheria thumma eh, yarji'u fayusalli biqaumihi salata al-isha anarudi kusalisha watu wake swala ya isha akinuia kwamba hiyo ni swala ya nini ni swala ya sunna waqad alima rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika falam yunkiru mtume aliyajua hayo wala hakuyakemea kumaanisha kwamba jambo linafanya nini linafaa kuna sunna inaitwa sunnatu taqrir yani kitu ambacho kimefanyika mbele ya mtume sallama na mtume akufanya nini haku hakukataza wala si bidhaa hiyo kwamba tuseme sahaba wamezusha kuna kauli zingine watu husema kwamba pia fulani alizusha kama vile nilishawahi kueleza hapa kwamba yule sahaba ambaye alisikika kule juu mbinguni nyayo zake ilikuwa nani ile eh nani Bilal akisikika nyayo zake katika janna kule kisha mtume alipokuja kumuuliza akasema yeye kila baada ya udhu anafanya nini anaswali rakaa rakaa mbili kuna mwingine akasema kwamba hili alilofanya muadhini bid'a hii ameianzisha kwa sababu hakuifanya mtume lakini alikiri mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunatun takriria sunna kwamba mtume ameona kitu tafanyika kisha yeye akakipitisha kile kitu kwa hiyo kile kitu kinakuwa sunna wala sio sio masala ya nini ya bid'a kwa mtume aliliona hili kwa Muadh radhiallahu anhu wala hakulikemea fadalla ala anna ikhtilafa niyyati al-imami wal-ma'mum la haraja fiha shar'an ikaonyesha kwamba kutofautiana kwa nia ya imamu na yule ambaye yuko nyuma ya imamu hakuna shida katika kisheria inaweza kuwa swali sunna na wewe unaswali nini farad kwa hiyo kama vile watu wengine katika Ramadhan umeshakuja umepata swala isha imemalizika ukapata imamu aswalisha nini tarawe waweza kuswali naye isha zile rakaa zako mbili akitoa salamu wafanya nini unasimama una unakamilisha una, una, sitaki kurefusha sana tutaendelea inshallah kesho na masala mengine kuangalia haya masala aliyotaja Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين